vodi dva, tri, da svi se vidimo istinu. I ne stavi taj stin. Evo. <laughs> E, ovo je pitanje vezano vrst za ovo što smo govorili. Sura Ihlas je u suštini sura Tevhida. Da tako li Allahove jednoći? Reci, on Allah je jedan. Nije rodio rođen, nije nikom rava, nije. Znači, sva govori o Allahom tevhidu. Čak što više, ona je objedana nakon što su neki pitali o Allahovom porijetu. Ko je, šta je on, komu preći sličnu uzbila, jer on nisu imali su predstavu, sva njihova božanstva imaju porijeko nekako. Pa je Allah žanog jego reci, Allah je jedan. Nije rođen, već je rodio nikom. I nikomu nije rava, ni u kom smislu. E zbog toga što je tevhid i to čist tevhid, vječi hlas, znači u jednom značenju prečišćavanje nečega. Či znači, prečišćavanje nečega. Recimo ako nađeš zlato u rudniku, Značiš da oko njega ima i srebra, ima i plata, ima minerala nekakvi. E sad, moraš pristupiti čišćenju. Odvojiti od njega da ostane čisto zlato taj takva radnja naziva se ihlas. Trebljava se ista riječ. Da budiš ihlas. E tako i ovdje ta sura je dobila po tom smislu ihlas zbog toga što je tu čist tenhi bez ikakvih primjesa. Sve očišćeno. Allah najbolje zna. Znači, to je iskreno stvarnije ovo znanje. Bez sumnje, šta ti vredi znanje bez iskaza? Monafici mogu imati znanje, ali nisu iskreni, pa šta im vredi? Ništa. U suštini sve je važno, ali iskrenost je presudna. Prema iskrenosti bit će djela vada. Mm -hmm. Možemo se znanje, čovjek što će ići ono, ono mi šta radi na početku mi isto ne slaba, tako to, oni su da znaju. Nema sumnica, tema iskrenosti i tema velika, jedan do neme kaže, ja bi na svakom dersu završio hadisom, djela se vredno prema nami. Znači, uvijek napomenuti na tu temu iskrenosti. A iskrenost ima svoje, znači, e, stvari koje pojačavaju, odnosno umanjuju, znanje je svakako jedna od osnovnih stvari. Čovjek ako dođe da spoznaje čvrste i čiste, da, je, da nema koristi ni od koga, ni u čemu osim od Allaha, onda ga to čini šta vezanim za Allah, za šanu i vezanim za znači iskrenosti da djela budu iskreno samoradni. Nima sumnje, znači, najvećih sredstava